Hadirin sekalian, para jamaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para muqimin, semoga Allah SWT menjaga bapak-bapak sekalian memudahkan perjalanan ibadah bapak-bapak sekalian dan menerimanya dan menjadikan ibadah tersebut sebagai tambahan kebaikan dan bekal bagi kita semua untuk bertemu Allah Azza wa Jalla. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah majelis yang pertama atau pertemuan yang pertama dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Al pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah Dan pada majlis yang pertama ini Ada tiga poin yang ingin kita sampaikan Yang pertama Adalah tentang biografi Pengarang dari kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah Kemudian yang kedua Penjelasan singkat tentang isi dari kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah dan juga beberapa keutamaannya dan beberapa hal yang berkaitan dengan kitab ini seperti misalnya para ulama yang telah menjelaskan kemudian yang ketiga adalah tentang pentingnya mempelajari akidah pentingnya mempelajari akidah poin yang pertama tentang mengarang kitab Al-Aqidah atau Hawiyah. Beliau adalah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Ibn Salamah Al-Tahawi Al-Azli Al-Tahawi Beliau dilahirkan dan tumbuh berkembang di sebuah daerah yang bernama Toha sebuah daerah yang ada di Mesir dilahirkan pada tahun 235 Hijriah dilahirkan pada tahun 235 Hijriah kemudian ketika beliau sudah tumbuh dan sudah besar maka beliau mulai menuntut ilmu agama dan di awal kehidupan beliau di dalam menuntut ilmu agama beliau mempelajari madhab al-imam al-syafi'i mempelajari madhab al-imam Muhammad ibn Idris al-syafi'i meskipun setelah itu beberapa waktu setelah itu beliau berganti madhab yaitu madhab Abu Hanifah madhab Abu Hanifah dan beliau lahir dan juga berkembang dan hidup di sebuah keluarga yang sangat memperhatikan ilmu agama baik bapaknya maupun ibunya adapun bapak beliau yaitu Muhammad Ibn Salamah maka dikenal sebagai seorang ulama' dan seorang ahlul adab dikenal sebagai seorang ulama yang tentunya memiliki ihtimam dengan masalah ilmu agama ibunya sendiri yaitu ibu dari Abu Ja'far Al-Tahawi beliau adalah seorang alimah seorang ustazah, seorang alimah, seorang wanita yang faqih seorang wanita yang berilmu. Ada yang mengatakan bahasanya ibu dari Al-Tahawi adalah saudari dari Al-Muzani. Beliau adalah saudari dari Al-Muzani. Al-Muzani ini termasuk ulama besar di dalam madhab Syafi'i. Jadi bapak beliau adalah seorang ulama dan ibunya adalah seorang alimah, seorang ulama wanita. Demikian pula paman beliau dari pihak ibu adalah seorang ulama besar. Sehingga tumbuhlah Abu Ja'far Al-Tahawi di antara keluarga yang sangat memperhatikan tentang ilmu. Dan inilah yang ideal apabila seseorang diberikan oleh Allah ilmu agama seorang bapak diberikan oleh Allah ilmu agama demikian pula seorang ibu maka harusnya seorang yang demikian dan dia mengetahui tentang ilmu agama dan bagaimana cara mentarbiah anak-anaknya maka orang yang demikian hendaknya bersyukur kepada Allah dan menggunakan ilmu yang Allah berikan kepada dirinya untuk bisa disampaikan kepada anak-anaknya dan bisa mendidik sendiri putra-putrinya inilah yang ideal dan inilah yang diharapkan apabila seorang bapak dan juga seorang ibu diberikan oleh Allah SWT ilmu agama maka adalah dia dan dialah yang harusnya berhak dan lebih berhak untuk bisa mendidik anaknya di atas ilmu sebagaimana dahulu dia juga mendapatkan ilmu tersebut mengajarkan kepada anaknya Al-Quran mengajarkan tajwid mengajarkan akidah, mengajarkan fikih mereka lah yang lebih berat dengan waktu kita dan lebih berat untuk kita berikan waktu yang kita miliki kepada anak-anak kita tersebut namun ini bukan sebuah keharusan seandainya kita diberikan oleh Allah SWT duriyah keturunan dan kita bukan termasuk orang yang memiliki banyak ilmu agama bukan berarti kita putus asa ataupun tidak bisa menciptakan atau mendidik dia seorang anak sehingga bisa menjadi seorang ulama. Bukan demikian. Tapi tentunya orang yang memiliki ilmu seorang orang tua, bapak dan ibu yang memiliki ilmu harusnya mereka lebih mampu untuk mendidik anaknya di atas ilmu. Tapi bagi siapa atau seorang orang tua yang tidak demikian keadaannya maka jangan dia berputus asa. Yang penting dia memiliki keikhlasan dan memiliki niat yang benar yaitu mendidik anaknya supaya mengenal Allah mengenal agama Islam dengan baik. Kemudian dia berusaha untuk rajin di dalam membimbing anaknya mengantar mereka ke madrasah-madrasah yang terpercaya mengantar mereka kepada da'i-da'i dan juga ustaz-ustaz yang terpercaya mendoakan mereka jika ingat malam ketika dalam keadaan sujud setiap waktu maka insyaAllah dengan izin Allah Azza wa Jalla dia akan mendapatkan anak-anak yang bisa menyidukkan matanya. Dan tidak diharuskan kita memiliki anak yang menjadi seorang ulama besar atau seorang da'i yang terkenal. Tapi yang diminta dari kita, bapak-bapak sekalian adalah mendidik anak kita dengan akidah yang benar, dengan ajaran yang benar mendekatkan mereka kepada Allah SWT dan mendekatkan mereka kepada agama ini. Sehingga seandainya mereka menjadi seorang dokter, maka menjadi seorang dokter yang bertakwa. Seandainya dia menjadi seorang polisi, maka menjadi polisi yang bertakwa. Seandainya dia menjadi seorang pejabat, maka menjadi seorang pejabat yang bertakwa, yang menjaga agamanya, menjaga sholatnya, takut kepada Allah SWT dan takut kepada hari akhir. Inilah yang diminta dari kita sebagai orang tua. Dan masing-masing dari kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang orang yang dipimpinnya. Di antaranya adalah ditanya tentang anak-anak yang kita didik, yang kita pimpin. Inilah keadaan Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Tahawi hidup di antara keluarga yang sangat memperhatikan ilmu agama. Baik bapaknya, maupun ibunya, maupun pamannya, yaitu Al-Muzani. Kemudian beliau telah berguru dari banyak syekh dan banyak guru ada yang menyebutkan bahwasanya guru beliau sampai 300 orang. Guru beliau sampai 300 orang di antaranya adalah Harun Ibn Sa'id Al-Aili Abdul Ghani Ibn Rifa'ah Yunus Ibn Abdul A'la dan yang lain. Termasuk di antaranya adalah bapak beliau sendiri dan juga paman beliau sendiri dan juga ibu beliau sendiri. Adapun murid-murid beliau maka di antaranya adalah Ahmad Ibn Al Qasim Al Khashab dan Abu Hasan bin Ahmad Al Akhmimi dan di antaranya adalah Abu Qasim Al Qabrani. Abu Qasim Al Qabrani ini adalah di antara murid-murid dari Al-Imam Abu Ja'far Al-Bahawi rahimahullah. Kemudian saya sebutkan di sini ujian para ulama. Ujian para ulama kepada Al-Imam Abu Ja'far Al-Bahawi yang menunjukkan tentang bagaimana kedudukan beliau dan keutamaan beliau di mata para ulama yang lain. Yang pertama ucapan dari Ibnu Yunus Beliau mengatakan Wakana lidratan Thabatan Faqihan aqilan Lam yakluf atau lam, ya-, lam yakluf mislahu Yang artinya Beliau yaitu At-Tahawi adalah seorang Yang siqah Orang yang terpercaya Thabatan Dan beliau adalah seorang yang Sabat Dan ini adalah derajat yang tinggi seseorang memiliki hafalan yang kuat dan dia adalah seorang yang bertakwa, orang yang adil. Faqihan dan beliau adalah seorang yang faqih, ahli fikih. Aqilan dan beliau adalah seorang yang memiliki akal, maksudnya adalah memiliki akal yang luar biasa. Lam yakhluf mithlahu. Beliau tidak meninggalkan orang yang sebisa dengan beliau. Ini menunjukkan ujian Ibnu Yunus kepada kepada At-Tahawi. Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Siyar A'lam An-Nubala beliau mengatakan kana At-Tahawi sabatan faqihan aqilan. Kana At-Tahawi sabatan faqihan aqilan. Semana dengan ucapan Ibnu Yunus Berkata As-Salam As-Safadi Kana fiqatan Nabilan Thabatan Faqihan Aqilan Lam yakhluf ba'dahu Mithlahu Semana dengan Ucapan Zahabi dan juga Ibn Yunus Dan berkata as Asyuti Di dalam kitab beliau Tabakat Al-Khufar Al-Imamul Allamatu Al-Hafidh صاحب التصانيف البديعة الطحاوي At-Tahawi adalah seorang imam, seorang alamah, seorang yang hafid, orang yang memiliki karangan-karangan yang luar biasa. Berkata Ibn Jauzi, Al-Imam Al-Allamatu Al-Hafid Al-Kabir Muhaddith Al-Diyar Al-Misriyah wa faqihuha Beliau mengatakan Al-Tahawi adalah seorang imam Seorang ulama besar Dan beliau adalah seorang hafid yang besar Dan beliau adalah muhabdid Yaitu ahli, ahli hadisnya Negeri Mesir Dan juga orang yang faqih Faqihnya negeri Mesir Ahli hadis sekaligus beliau adalah seorang ahli fikih Kemudian berkata Ibn Kathir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah Al-Faqih Al-Hanafi sahib al-mufidah al-ghazira at-tasanif wal fawaid wa huwa ahad والفوائد الغزيرة al-akbar wal الأكبار al-jahabidah Ibnu Kathir rahimahullah beliau mengatakan memuji Al-Imam At-Tahawi beliau mengatakan beliau adalah seorang faqih, seorang ahli fikih Al-Hanafi dari madhab Abu Hanifah yang memiliki karangan-karangan yang sangat bermanfaat Dan faedah-faedah yang banyak Dan beliau adalah salah seorang ulama yang siqah Ini adalah derajat yang tinggi di dalam Di dalam keilmiahan Dan derajat yang tinggi di dalam keadilan Dan ketakwaan Al-Athlab Wal-Khufal Al-Jahabilah Dan juga termasuk Khufal Jadi ini juga termasuk derajat yang tinggi Di antara para ulama Ini adalah beberapa ucapan dan juga pujian dari para ulama Yang menunjukkan tentang Bagaimana kedudukan Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi Di antara para ulama Kemudian beliau memiliki beberapa karangan beberapa karangan yang tadi sudah disebutkan sifatnya adalah karangan-karangan yang luar biasa yang bagus dan istimewa di antaranya yang pertama adalah Al-Aqidah atau Hawiyah yang insyaAllah akan kita pelajari bersama berkata Subuki menceritakan tentang akidah al tahawiyah ini atau menyebutkan tentang pujian para ulama tentang kitab Al-Aqidah al tahawiyah Jumhurul madahib al-arba'ah 'ala al-haqq يقرؤون عقيدة الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول mayoritas madhab yang empat mayoritas madhab yang empat atau mayoritas empat madhab mereka mempelajari akidah Tahawiyah mereka mempelajari akidah Tahawiyah baik madhab Abu Hanifah maupun madhab Imam Malik maupun Imam Ash-Shafi'i maupun madhab Imam Ahmad bin Hanbal mayoritas mereka mempelajari kitab ini yang telah diterima oleh para ulama' diterima oleh para ulama salafan wa khalafan baik yang dulu maupun yang sekarang. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan kitab ini yaitu Al-Aqidah al atau Hawiyah. Dan di antara karangan beliau adalah ikhtilaful ulama Al-Faraid Kitab Al-Tarikh Kitab Al-Tasmiyah Baina Haddathana wa Akbarana Ashuruk Sahir Ashrutul Kabir dan di antaranya adalah kitab yang dikenal yaitu Mushkilul Athar dan juga kitab Syafru Ma'anil Athar ini adalah beberapa kalangan-kalangan Abu Ja'far Al-Tahawi yang sampai kepada kita dan ini menunjukkan bagaimana kedudukan beliau rahmatullah di dalam masalah ilmu ilmu agama. Kemudian beliau meninggal dunia pada tahun 321 Hijriah. Beliau meninggal dunia pada tahun 321 Hijriah. Baik, ini adalah poin yang pertama biografi singkat tentang pengarah kitab ini yaitu Abu Ja'far At-Tahawi. Kemudian yang kedua adalah tentang kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kitab Al-Aqidah atau Khawiyah Isinya adalah tentang Aqidah Isinya adalah tentang Aqidah Al-Sunnah wal-Jamaah Yang berdasarkan Al-Quran Hadis Nabi SAW dan juga Ijma' para Salaf Dan kitab Aqidah atau Khawiyah sebagaimana tadi disebutkan Yaitu ucapan disubuki Jumhur atau mayoritas madhab yang empat mereka telah menerima akidah ini baik para ulama zaman dahulu maupun yang zaman sekarang dan ini menunjukkan tentang kedudukan kitab al-aqidah atau hawiyah jadi antara keutamaannya kitab ini ditulis oleh atau tahawi secara ikhtisar yaitu secara ringkas dan beliau tidak menyebutkan di sana dalil tetapi beliau langsung menyimpulkan dan apa yang beliau tulis berdasarkan dalil-dalil yang ada baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi SAW dan juga ijma' Jadi ini adalah masdar ini adalah sumber kita di dalam menggali akidah di dalam mempelajari akidah al islamiah dan para ulama telah menerangkan atau mensyarah menjelaskan tentang kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah Dan di antara syarah yang paling bagus Dan telah dipuji oleh para ulama adalah syarah Penjelasan yang ditulis oleh Ibn Abil Aiz Ditulis oleh Ibn Abil Aiz Dan sampai sekarang para ulama Mereka memiliki perhatian yang besar dan hampir ulama-ulama yang besar yang mereka menerangkan atau berusaha untuk menjelaskan kitab ini. Ada di antara mereka yang panjang lebar dalam menerangkannya dan ada di antara mereka yang hanya menerangkan secara singkat dan ada di antara mereka yang pertengahan tidak terlalu panjang lebar sehingga membosankan bagi sebagian orang dan juga tidak terlalu ringkas Sehingga banyak di sana perkara-perkara yang tidak diterangkan. Dan insyaAllah kita berusaha untuk yang mencari jalan yang pertengahan, kita tidak terlalu panjang lebar di dalam menjelaskan sebuah masalah dan juga tidak terlalu pendek dan kita berusaha untuk menjelaskan dan juga menyampaikan dalil-dalil yang utama dari masing-masing permasalahan yang akan disebutkan oleh Al-Tahawi di dalam kitab ini dan kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah berisi tentang akidah secara menyeluruh mulai dari rukun iman yaitu iman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab beriman kepada para rasul, beriman kepada takdir, beriman kepada hari akhir menyebutkan tentang akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam kenabian di dalam masalah sahabat di dalam masalah asma dan juga sifat Allah azza wajalla di dalam masalah rububiyah akidah al-sunnah tentang kalamullah dan permasalahan-permasalahan yang lain yang insyaallah akan kita bahas sedikit demi sedikit dengan memohon pertolongan dari Allah azza wajalla ini adalah penjelasan singkat tentang kitab al-aqidah atau hawiyah yang merupakan poin kedua yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah tentang keutamaan mempelajari akidah. Keutamaan mempelajari akidah. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ilmu akidah ini adalah ilmu yang paling penting dan paling utama di dalam agama Islam. Islam, agama di dalamnya ada aqidah, di dalamnya ada akhlak, di dalamnya ada ibadah, di dalamnya ada adab, di dalamnya ada muamalah. Maka yang paling penting di antara cabang-cabang ilmu tersebut adalah masalah al-aqidah. Tidak ada yang lebih penting daripada ilmu aqidah. Dia lebih penting daripada akhlak, lebih penting daripada adab, lebih penting daripada amaliah ibadah dan dia adalah asas dan juga fondasi yang dibangun di atasnya amalan dia adalah fondasi yang dibangun di atasnya amalan apabila fondasi tersebut adalah fondasi yang kuat fondasi yang kokoh maka akan ada di sana buah yang indah dan buah yang bagus dan hasil yang berkualitas dan apabila akidah seseorang lemah atau memiliki akidah yang rusak maka akibatnya akan menghasilkan sesuatu yang buruk menghasilkan ibadah yang lemah menghasilkan akhlak yang jelek menghasilkan adat yang lemah dan ini menunjukkan tentang keutamaan akidah al-islamiyah dia adalah seperti fondasi di dalam sebuah bangunan dia adalah seperti fondasi di dalam sebuah sebuah bangunan apabila fondasinya kuat maka akan menghasilkan bangunan yang kokoh dan sebaliknya apabila bangunan tersebut memiliki fondasi yang lemah maka dia adalah bangunan yang lemah. Jadi menunjukkan tentang keutamaan akidah. Jadi dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, memisalkan akidah yang kuat ini seperti pohon yang memiliki akar yang kuat. Allah SWT mengatakan, Alam taro kaifa, Daraballahu matalan kalimatan tayyidah. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون Allah SWT mengatakan Bagaimana pendapatmu ketika Allah SWT Atau apakah kamu melihat bagaimana Allah SWT membuat sebuah permisalan, sebuah perumpamaan. Syajaratan thayyibah. Pohon yang baik. Ka syajaratin kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Itu kalimat la ilaha illallah yang merupakan inti dari akidah al-islamiyah. Seperti pohon yang baik yang memiliki akar yang thabit memiliki akar yang kuat, yang kokoh wafar'uha sama dan dia memiliki cabang yang menjulang ke atas Allah SWT memisalkan kalimat la ilaha illallah dan ini adalah inti dari akidah islamiyah dimisalkan dengan sebuah pohon yang bagus yang dia memiliki akar yang kuat, yang kokoh sehingga tidak mudah goyang dengan terpaan angin dan turunnya hujan. Wafaruha kisama dan dia memiliki cabang yang menjulang ke atas. Kemudian Allah mengatakan tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Pohon tersebut memberikan atau membuahkan hasil kulla hinin setiap waktunya. Bi'idni rabbiha dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini adalah permisalan akidah yang benar di mana dia membuahkan buah yang banyak membuahkan hasil yang bagus dan ini adalah permisalan akidah yang benar yang Allah SWT sebutkan di dalam di dalam Al-Quran oleh karena itu Nabi SAW beliau sangat memperhatikan tentang masalah akidah ini di dalam dakwah beliau, di dalam pengajaran beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimu salah wa yutu zakah. Fa idza fa'alu dhalik, asamu minni dima'ahum wa aqwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah." Beliau mengatakan yang artinya aku diperintahkan Itu diperintahkan oleh Allah Untuk memerangi manusia Sampai mereka bersahadat La ilaha illallah Kemudian melakukan sholat Menegakkan sholat Membayar zakat Dan apabila mereka melakukan semuanya itu Maka mereka telah menjaga dariku Darah mereka dan juga harta mereka Kecuali dengan haknya dan hisab mereka adalah atas Allah Azza wa Jalla. Perhatikan di sini beliau mengatakan umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, yaitu memerangi orang-orang yang kafir kepada Allah sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah yaitu bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berani disembah kecuali Allah. Dan ini adalah akidah dan inti dari akidah Islamiah. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, selama beberapa tahun, yaitu 13 tahun di sana, maka yang beliau dakwahkan siang dan malam, pagi dan sore adalah tentang masalah tentang masalah akidah. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, hendaklah kalian mengatakan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Inilah yang beliau dakwahkan kepada para pembesarnya dan juga kepada para orang awamnya. Ketika datang para jamaah haji yang senantiasa beliau ulang-ulang dan berdakwahkan adalah mengajak kepada kalimat La ilaha illallah Dan ini adalah inti dari akidah islaminya Ketika beliau mengutus utusan Mengutus da'i Mengutus utusan ke sebuah daerah Maka yang beliau wasiatkan kepada da'i tersebut Kepada utusan tersebut Adalah supaya mengutamakan dakwah akidah sebelum yang lain dalam sebuah hadis ketika beliau mengutus seorang sahabat yaitu Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Falyakun awwal ma tad'uhum ilayh syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahli kitab maka adalah hal yang pertama kali berdakwahkan kepada mereka adalah syahadah persaksian la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Faidah fa'al dalik fa'akhbirhum anna Allah anna Allah farad alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa layla. Apabila mereka sudah menerima dan membaca dua kalimat syahadah maka katakanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka lima solat di dalam sehari semalam. Faida fa'alu dzalik fa'akhbir fa'akhbirhum anna Allah afdarad 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min fuqara'ihim wa turaddu 'ala min tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Apabila mereka menerima tentang syariat solat ini, maka katakanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yaitu zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir. Yang pertama kali diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad di dalam dakwahnya adalah supaya mengajar kepada dua kalimat syahadah itu kepada akidah. Jadi sekali lagi menunjukkan tentang keutamaan akidah. Sehingga Nabi SAW sangat memperhatikan tentang masalah ini. Dan kalau kita perhatikan arkanul Islam dan juga arkanul iman, maka kita dapatkan rukun yang pertama dari rukun Islam dan rukun yang pertama dari rukun iman adalah tentang masalah masalah akidah. Rukun yang pertama dari rukun Islam apa? dua kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Isinya adalah tentang masalah akidah, persaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah seorang hamba dan dia adalah seorang rasul. Masalah akidah. Sebelum menyebutkan salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Kemudian arkanul lima yang jumlahnya ada ada berapa? Ada enam. Rukun yang pertama adalah tentang beriman kepada kepada Allah. Rukun yang pertama adalah beriman kepada Allah. Dan ini adalah juga merupakan inti dari aqidah Islam ini. Dan ini menunjukkan kedudukan aqidah Islam yang di dalam agama Islam. Sehingga rukun Islam yang pertama adalah tentang akidah. Dan rukun iman semuanya dari yang pertama sampai yang akhir adalah tentang masalah masalah akidah. Jadi menunjukkan kepada kita tentang pentingnya seorang muslim dan juga muslimah mempelajari akidah Islamiah sebelum dia mempelajari cabang ilmu yang lain. Dan janganlah dia bosan untuk mempelajari ilmu akidah karena ini adalah asas, dia adalah fondasi yang dibangun di atasnya amalan dan samarat buah yang dihasilkan dari akidah yang kuat ini banyak di antaranya yang pertama adalah menjaga seseorang dari fitnah syahwat menjaga seseorang dari fitnah syahwat itu fitnah kemaksiatan fitnah mengikuti hawa nafsu khususnya di zaman sekarang ketika banyak dan dengan mudah seseorang mengakses dan juga melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jal dengan mudah seseorang melakukan kemaksiatan kapanpun dan dimanapun dia berada maka sangat butuh seseorang membentengi dirinya dan juga keluarganya dengan akidah Islamiah. Karena orang yang memiliki akidah, keyakinan yang kuat, maka dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Meyakini bahasanya Allah As-Sami' Allah yang Maha mendengar. Tidak ada yang sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini dengan kuat bahasanya Allah adalah Al-Basir. Yang maha melihat Ar-Raqib Yang maha mengawasi kita semuanya Dan orang yang memiliki Akhidah yang kuat Maka dia meyakini Dengan saya yakinnya Tentang adanya hari akhir Di sana akan ada Hisab Di sana akan ada perhitungan amal Di sana akan ada adab Di sana ada ganjaran. Di sana ada ganjaran Maka orang yang memiliki akidah yang kuat di tengah alam yang penuh dengan kemaksiatan di, di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan maka dia akan tetap tegar dengan akidahnya dengan izin Allah Azza wa Jal kemudian yang kedua ini menjaga dari fitnah syubhat yaitu kerancuan di dalam pemikiran khususnya di zaman sekarang seperti tadi teknologi yang luar biasa berkembang sehingga dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak takut kepada Allah SWT untuk menyebarkan akidah-akidah yang rusak orang-orang Nasrani menyebarkan akidahnya dengan teknologi orang-orang Syiah mereka menyebarkan akidahnya dengan teknologi. Demikian pula orang-orang ateis, orang-orang yang senang mengagungkan kuburan. Dan juga berbagai, berbagai macam akidah yang rusak. Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan akidah yang kuat dan juga membentengi anak-anak kita dengan akidah yang kuat, maka dikhawatirkan akan terjerumus mereka di dalam perkara yang tidak diinginkan. Dan taufik biadillah hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan kewajiban kita adalah berusaha dan juga mengambil sebab. Mengambil sebab yang disyariatkan mengenai diri dan keluarga kita dengan akidah yang sahihat. Semaksimal mungkin dan banyak berdoa kepada Allah Azza Wajalla. Ini termasuk menunjukkan tentang keutamaan mempelajari akidah. Kemudian yang ketiga, akidah yang kuat ini akan menghasilkan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik dan memiliki adab yang baik dan seseorang yang kuat di dalam ibadahnya kepada Allah Azza Wajalla. Karena di sana ada hubungan yang sangat erat antara akidah yang ada di dalam hati seseorang dengan apa yang dilihat di luar. Mulai dari ibadahnya. Apabila seseorang memiliki akidah yang kuat kepada Allah SWT dengan hari akhir, akidah yang kuat dengan para rasul, keyakinan yang benar tentang malaikat dan juga tentang kitab, tentang takdir, maka akan kita lihat ya seorang yang memperkuat ibadahnya kepada Allah Azza Wajalla. Mendengar hadis tentang keutamaan solat, keutamaan tentang puasa, maka kita dapatkan dia adalah orang yang pertama-tama di dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, karena memiliki keyakinan yang kuat. Demikian pula dia akan memiliki akhlak yang baik kepada orang lain. Karena dia tahu bahawa akhlak ini termasuk sesuatu yang akan mendapatkan ganjaran yang besar di hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahasanya di antara orang yang paling dekat dengan beliau SAW di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Ketika dia yakin dan memiliki akidah yang kuat dan ingin masuk ke dalam surga dan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin mendapatkan pahala yang besar, maka dia praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari berusaha untuk berakhlak yang baik kepada manusia. Mulai akhlak kepada istrinya, akhlak kepada anak-anaknya, kepada tetangganya. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Beliau mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka adalah dia mengatakan ucapan yang baik atau dia diam Perhatikan di sini bagaimana hubungan antara akidah kepada Allah dan akidah kepada hari akhir dengan akhlak manusia di dalam lisannya. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir dan mengetahui bahasanya di antara hal yang paling banyak menjerumuskan manusia dalam neraka adalah lisannya, maka dia berusaha untuk menjaga lisannya. Mengucapkan ucapan yang baik atau kalau tidak mampu maka dia diam. Dia boleh mengatakan dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka adalah dia menghormati tetangganya Menghormati tetangga adalah sebuah kewajiban Dan menyakiti, menyakiti tetangga dan mengganggu tetangga Ini adalah perbuatan maksiat di dalam agama kita Kita diperintahkan untuk menghormati mereka Dan kita dilarang untuk menyakiti dan juga mengganggu tetangga di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min man la ya'manu jarahu bawa'ihu man la ya'manu jarahu bawa'ihu Beliau mengatakan demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman sampai beliau ucapkan tiga kali bersumpah tidak beriman siapa orang yang tetangganya tidak aman dari kejelekannya. Orang yang tetangganya tidak aman dari kejelekannya. Ini adalah ancaman yang keras. Sampai Nabi SAW menafikan dari dirinya keimanan. Dan lafaz seperti ini menunjukkan bahasanya menghormati tetangga adalah sebuah kewajiban dan menyakiti mereka adalah sebuah kemaksiatan kalau seseorang memiliki akidah yang kuat, maka dia akan takut untuk menyakiti tetangganya. Dan akan bersemangat untuk menghormati tetangganya. Kemudian beliau mengatakan, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan dari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Di dalam Islam, kita diperintahkan untuk menghormati tamu. Itu orang yang datang dari jauh, kemudian datang ke rumah kita, maka kita diperintahkan untuk menghormati tamu tersebut sesuai dengan kemampuan kita dan dilarang di dalam agama Islam seseorang menghinakan tamunya beliau mengatakan dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka adalah dia menghormati tamunya dan Nabi SAW beliau adalah khutbah kita beliau adalah orang yang sangat menghormati tamunya Demikian pula para Nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim AS bagaimana kisah beliau ketika datang malaikat-malaikat yang mereka menjelma sebagai manusia. Dan beliau mengira mereka adalah manusia biasa. Dan dianggap mereka adalah tamu sehingga beliau berusaha untuk menghormati tamu-tamu tersebut dengan kehormatan yang luar biasa. Ia menyembelih seekor sami dan menghidangkan sendiri kepada kepada tamunya tersebut. Ini adalah hubungan yang erat antara akidah Islamiah dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu sangat salah sekali apabila seseorang semakin dia mempelajari akidah justru semakin jelek akhlaknya. Berarti di sana ada yang kurang. Di sana ada sesuatu yang kurang mungkin dari masalah pemahaman atau yang kedua dari masalah pengamalan. Dia mengetahui akidah yang benar akan tetapi dia tidak mengamalkan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Kemudian juga di antara berkah atau di antara hasil dari akidah yang benar adalah Allah SWT akan memberikan menurunkan keberkahan di dalam rezeki kita Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan Walau anna ahla al-qura Aman wa attaqaw Lafatahna alaihim barakatin Minas samai wal-ar Seandainya penduduk desa atau penduduk negeri Mereka beriman dan bertakwa Beriman kepada Allah, beriman kepada kita Beriman dengan malaikat, beriman dengan takdir, beriman dengan hari akhir dan mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jal niscaya kami akan bukakan bagi, bagi mereka barakatin minas samai wal ardh akan dibukakan berkah-berkah yang banyak rezeki-rezeki yang banyak baik dari langit maupun dari dari bumi dengan syarat seseorang beriman dan juga bertakwa kepada Allah SWT dan ini juga menunjukkan bagaimana hubungan antara akidah penduduk sebuah negeri dengan ekonomi mereka. Apabila mereka memiliki akidah yang kuat, akidah yang benar, maka Allah SWT akan membukakan bagi mereka rezeki baik dari atas maupun dari dari bawah. Rezeki yang tidak mereka sangka sebelumnya. Rezeki yang tidak mereka sangka sebelumnya. Dan sebaliknya apabila sebuah negeri, sebuah daerah yang mungkin dia adalah negeri yang subur. Namun apabila penduduknya memiliki akidah yang rusak, menyekutukan Allah Azza Wajalla, tidak bersyukur kepada Allah Swt, tersebar kemaksiatan di mana-mana, maka silakan dia menunggu kemunculan. Allah Swt akan menurunkan azab dalam waktu dekat maupun tidak. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya akidah al-islamiyah dan hubungannya dengan ekonomi dan juga hubungannya dengan ibadah, hubungannya dengan akhlak, hubungannya dengan penjagaan kita dari fitnah syubhat, fitnah syahwat. Demikian pula di antara buah yang bisa kita ambil dari mempelajari akidah adalah mendapatkan kesabaran Sebagaimana yang kita tahu yang namanya kehidupan tidak lepas dari musibah. Tidak lepas dari ujian yang menimpa diri kita, keluarga kita, menimpa harta kita, menimpa masyarakat kita. Apabila seseorang memiliki akidah yang kuat, beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla dan segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah dan tidak mungkin terjadi di dunia kecuali sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah. Maka ketika dia mendapatkan musibah, dia ingat bahwasanya ini adalah dengan takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apabila kita terkena musibah, kita mengatakan qadarullah wa ma syaa'a. Ini adalah dengan takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Sehingga timbul di dalam hatinya ketenangan di dalam menghadapi musibah tersebut. Allah SWT mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin dari Allah. Allah mengetahuinya dan Allah yang menghendakinya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan hidayah di dalam hatinya. Dijadikan hatinya tenang di dalam menghadapi musibah tersebut. Sehingga tidak ada di sana istilah bunuh diri ketika mendapatkan musibah. Seorang muslim dan juga muslimah menghadapi musibah sebesar apapun musibah tersebut, selama dia tidak kehilangan agamanya dan tidak kehilangan akidahnya, maka musibah selain itu adalah musibah yang yang ringan. Apabila dia bersabar, maka Allah SWT akan memberikan pahala yang besar. Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahu bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahalanya bighairi hisab tanpa ada hitungan menunjukkan bagaimana besarnya orang-orang yang bersabar. Ini adalah buah di antara buah-buah yang indah dari aqidah Islamiah. Demikian pula di antara buahnya adalah terwujud persatuan di antara umat Islam. Terwujud persatuan di antara umat Islam. Yaitu persatuan yang hakiki. Persatuan yang sebenarnya bukan hanya sekedar persatuan yang kata morgana, apabila kita berdakwah dan memulai dakwah kita dengan menanamkan aqidah yang benar di antara kaum muslimin maka akan kita dapatkan di antara mereka persatuan yang kokoh persatuan yang berdasarkan aqidah yang benar dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW bagaimana ketika sebelum masuk Islam dua kabilah yang besar di kota Madinah itu Aus dan juga Khazraj. Mereka bertahun-tahun berselisih dan berperang. Dan banyak korban dari kedua belah pihak. Dan tidak menyatukan mereka kecuali akidah Islamiah. Tidak menyatukan mereka dan tidak menghentikan peperangan tersebut kecuali akidah Islamiah. Dengan akidah yang kokoh yang menancap pada hati-hati mereka, maka mereka merasa ini adalah ukhuwah, ini adalah persaudaraan yang kokoh berdasarkan akidah Islamiah yang yang benar. Ini adalah buah dari akidah dan buah dari dakwah kepada akidah yang akan menghasilkan masyarakat yang mereka sangat bersatu dan persatuan mereka adalah persatuan luar maupun dalamnya. Bukan hanya persatuan yang semua yang hanya bersatu badannya tetapi tidak bersatu akidahnya. Mereka bersama-sama dalam satu majlis tetapi berbeda-beda dan berpecah belah di dalam akidahnya. Dan persatuan yang seperti ini sangat mudah sekali pecah. Apabila terjadi sesuatu berbeda kepentingan, berbeda ya dalam sebuah pendapat, maka dengan mudah sekali mereka pecah dan berantakan persatuan tersebut. Berbeda apabila seseorang memiliki akidah yang satu akidah yang benar, akidah yang satu maka akan terjadi atau, atau terwujud masyarakat yang yang bersatu baik luar maupun dalam ini adalah beberapa pentingnya mempelajari akidah dan buah yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari akidah yang benar adapun sebaliknya seseorang tidak memperhatikan masalah akidah dan perhatiannya hanya dalam masalah yang lain menyampingkan masalah akidah di dalam berdakwah hanya mementingkan masalah politik seakan-akan agama yang penting adalah kepemimpinan atau kekuasaan atau menganggap bahasanya agama ini yang penting adalah keutamaan beramal sehingga yang didakwahkan siang malam adalah tentang fadha'ilul amal Bahkan sebagian menganggap bahasanya yang namanya dakwah ini diutamakan masalah akhlak terlebih dahulu. Maka ini semua adalah jalan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh para nabi dan juga para para rasul. Inti ajaran Islam adalah tentang akidah. Dan tidak ada faedahnya seseorang berada di atas dan menjadi seorang penguasa apabila ya rusak akidah umat dan tidak ada faedahnya atau kurang faedahnya apabila kita tidak memulai dengan dakwah kepada akidah yang sahih dan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di Bani Israel siapakah yang memimpin mereka yang memimpin mereka adalah orang-orang yang saleh bahkan mereka adalah para nabi dan juga rasul. Tapi ketika akidah Bani Israel adalah akidah yang rapuh, maka kita dapatkan bagaimana ketika Nabi Musa AS memerintahkan kepada mereka dengan sebuah perintah atau melarang mereka dari sebuah larangan, sebuah maksiat. Kita dapatkan bagaimana Bani Israel ya mereka adalah orang yang lemah sekali dalam menjalankan perintah tersebut. Diperintahkan hanya menyembah kepada Allah justru malah meminta dibuatkan patung. Di dalam ayat mereka mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Melihat sebuah kaum yang memiliki patung yang disembah Kemudian mereka meminta kepada Nabi Musa, tolong buatkan kami sebuah patung yang kami berikan patung tersebut. Ketika mereka disuruh untuk menyembelih seekor sapi, bagaimana mereka nyayat dan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan inginnya mereka keluar dari perintah tersebut. Apa warnanya, apa ciri-cirinya dan seterusnya. Dan intinya mereka ingin keluar dari perintah tersebut. Bagaimana ketika mereka diperintahkan untuk memasuki Baitul Maqdis? Tetapi mereka membantah dan mengatakan bahasanya di dalam Baitul Maqdis di sana ada golongan atau orang-orang yang mereka jabarin. Orang-orang yang keras dan orang-orang yang suka merusak. Maka kami tidak akan masuk ke dalam Baitul Maqdis sampai mereka keluar. Ini yang ketika diperintah oleh Nabi Musa AS. Ketika dilarang untuk... أشهد kuat akidah yang kokoh sehingga mereka termasuk orang yang banyak membangkang kepada para nabi dan rasul meskipun mereka dipimpin langsung oleh para nabi dan rasul dan ini menunjukkan bapak-bapak sekalian bahwasanya dakwah yang kita utamakan adalah dakwah kepada akidah dan bukan dakwah kepada politik dan juga kepemimpinan karena akan tidak akan banyak faedahnya apabila seseorang sampai kepada tampuk kepemimpinan apabila rakyatnya dalam keadaan tidak memiliki akidah yang yang sahih. Tapi sebaliknya apabila kita dakwah kepada akidah yang benar kemudian kita dakwahkan sedikit demi sedikit mulai dari keluarga kemudian tetangga kemudian masyarakat sekitar dan seterusnya maka lama-lama akan tercipta sebuah masyarakat, sebuah penduduk yang mereka memiliki akidah yang yang kuat. Sehingga akan muncul dari mereka pemimpin-pemimpin yang memiliki akidah yang kuat. Mengeluarkan sebuah peraturan, mengeluarkan sebuah ajakan dan dengan mudah penduduknya, masyarakatnya untuk mengikuti ajakan tersebut. Dan inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW beliau menanamkan masalah akidah kemudian setelah itu baru turunlah syariat-syariat satu demi satu kemudian juga bukanlah dakwah yang utama adalah kepada akhlak dan juga fadailul amal karena tidak akan ada faedahnya apabila seseorang semangat untuk beramal dan beribadah tetapi dia memiliki akidah yang rusak di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan La in ashraqta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin Seandainya engkau melakukan Muhammad menyebutkan Allah niscaya akan batal amalanmu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang merugi Seandainya engkau menyekutukan Allah, niscaya akan batal amalanmu. Seandainya seseorang semangat untuk beribadah, melakukan salat malam, berakhlak yang baik kepada orang lain, melakukan puasa dan seterusnya. Tetapi ternyata masalah akidahnya rusak. Masih memakai jimat, masih senang datang ke kuburan atau datang menyembah kuburan atau senang mendatangi dukun, percaya dengan bintang-bintang, nasib dengan bintang dan seterusnya. Maka bagaimana orang yang demikian yang akan yang diterima amal ibadahnya? Meskipun dia melakukan amal yang banyak, ibadah yang banyak, tetapi kalau dia menyekutukan Allah, terutama apabila yang dilakukan adalah syirik yang besar, bagaimana akan diterima amal ibadahnya? Amal ibadah sebesar apapun, apabila diiringi dengan syirik yang besar kepada Allah, maka amal tersebut akan dibatalkan dan digugurkan oleh Allah SWT dan tidak diterima. Allah SWT mengatakan وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Maka kami akan mendatangi apa yang mereka amalkan dari amalan-amalan. Itu amalan-amalan orang kafir. Kemudian kami akan jadikan amalan-amalan mereka adalah debu yang berterbangan. Tidak ada faedahnya. dia beribadah dan dia berakhlak tetapi kalau tidak didasari dengan tidak memiliki akidah yang benar maka bisa amalannya tertolak dan gugur dan ini menunjukkan tentang pentingnya berdakwah kepada akidah al-islamiyah baik dan di sana ada pembagian mempelajari akidah islamiyah ada yang hukumnya fardu ain dan di sana ada ilmu akidah yang hukumnya fardu kifayah. Fardu ain berarti masing-masing dari kita harus mempelajari yaitu mempelajari rukun iman yang enam secara global. Dan di sana ada mempelajari akidah yang hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila sebagian sudah mempelajari maka gugur lain bagi sebagian yang lain. Yaitu mempelajari rukun iman yang enam tetapi dengan perincian mempelajari rukun iman yang enam tetapi secara terperinci maka ini hukumnya adalah fardu fardu kifayah baik mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada mukadimah dari pembahasan kita al-aqidah al-tahawiyah semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan insyaallah akan kita lanjutkan e, majlis ini pada e, besok dan di waktu yang sama dan juga di tempat yang sama insyaallah. Nah. Mungkin ada satu pertanyaan dari jemaah sekalian. Ya. Yang paling utama dari permasalahan akidah adalah mempelajari rukun iman yang enam. Ini dinamakan dengan usulul iman. Ini adalah pokok-pokok keimanan, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir dan juga beriman dengan takdir. Ini adalah rukun iman yang enam yang seharusnya kita sebagai seorang muslim yang meluangkan waktu kita untuk bisa mempelajari rukun iman yang enam ini. Dan kalau bisa secara terperinci. Karena semakin dalam dan semakin terperinci kita mempelajari rukun iman tersebut maka akan semakin bertambah keimanan kita dan akan semakin kokoh keimanan kita. Inilah yang dinamakan dengan usul iman atau pokok-pokok keimanan. Nah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.